Covidaren ondorioz hiltzen ez direnentzat egiteko manerak berdinak gelditzen dira hilen etxeentzat. Baina familientzatatik aldaketa haundia da. Jende metaketarik estenez izan behar, bisitak eta eorsketak desberdinak dira. Dolua ez dela batere berdin bizitzen errandauko doniane garaziko hilen etxeko langileden inaki aztoiek. Bisitak eh, dira, baina familia urbilan bako bakarrik, eta gero iletxetik, eurzketa eh, egunean, iletxetik zuzenki uh, eh, ilarritat joaiten da, ez da elizatik pasten, eta han, apesa etortzen alda, ilarritat, otoitza egiten du, eta segidan uh, iten dugu lorperatzia. Amos minutez uh, inagida uh, momentu untan, zenta ez da elizatik pasten eta ez da bestaldietan bezala ez da meza iten Bakizu bisitak bizitak iten direlarik, eh, familia kontena jendea ikustea, badu jendeain eh, sustengoa, eta eh, hor, hor ez da bat eura, familia hemen da, bakarrik idetxean, jendea ez da urbiltzen ahal, ez baita ateratzen ahal ere jendea, eta beraz, egia da ez dutera jendeen ganik sustengo hori, eta gero gainera fite, biziki fite egiten dira horzketak, ama jamos minuta zina dira, beraz, mm. egia da ez dutera bortitza dela jendean zaturi siurza. Lurperatzea egiten delarik, eh, familia ere ustut kopurua mugatia dela? Abai, ah, bai, bai eh, mugatu dute uh, eh, ogeietan, guk ditugun informazioak dira, ogeietan mugatu behar dela, beraz, badira familia handiak eta kasu hortan, ez dira denak etortzen alerek. Etortzen dira dira aurrak, aurkipiak eta hortan mugatzen da. Beraz, egia da, pixkat bitxia dela momentu untan, e, eh, pixkat bitxiak dira eh, eta biziki zailak familien dako. Orain arte, COVIDaren ondorioz zendu diren kasurik ez dute ukan doniane garaziko hilenetxean. Baina neurriak ezagutzen dituzte, inaki aztoi. Guk hartu behar ditugun neurriak da untsa babestu e, joiten girelaik gorputzain bila. Eta joiten gira gorputzain bila bestaldietan bezala zendu den lekuan. Eh? Beraz, izan dadin ospitalean, sarretxean, etxean, oa. Gaiten gira gorkutzen bila bestalditan bezala, me untsa babestu behar gira, maska, eh, eh, beta urrekoak, eh, hori e, guziak, eman behar ditugu. Gero iletxiat e, itzultzerakoan gorkutzaekin, hor segidan kutsan ezagri behar dugu eta kutsa etxi. Eta kutsa pixkat babestu zenta pentsatzen dute COVID delako hori, segitzen dela mm-hmm. existitzen eriotza eta gero eta horrek ezan nahi du familiak e, familia okubilakele ere espos lagunak edo aurrek edo ez dute gorputza ikusten al hor seginan esten da kutsa ez du getxo ginaraztea tanatu prakter delakoa gorputzak prestatzen ditina olola eman behar dugu kutsan eta kutsa etxi eta hor gero berriz e, eh, ilagita joa iten da ala, erritegirat eh, direktuki. Protokolo zorrotza beraz, segurtasun neurien aldetik hil etxentzat. Eta COVID-arekin hil edo ez, dolu berezia garaiuntan, familia eta horbilekoentzat.